Muñequita, porcelana, está buscando su banana. de que le lleve mami pa' mi Que Quiere que le dé de solo llama. Muñequita porcelana, está buscando su banana. de que le lleve pa' mi que de que le dé mamita, lo ah. llama. Mami lo llama y esta noche te lo conté. Pa' que fumi coca abuelo ya parezca que se No sé que tú estás loquita por cometer de este truco, Así que bailame tabaco que te entuco. Me gusta como me baila moto. Me para el cebo y le sabroso. Tú quieres un poco de mí, yo gozo. Y que le meta mami te someto. Si te bebé lento te ganaste mi respeto y pa' que fume. Y vele con esta hierba buenísima, que que esta nalga que te tiene mami tan riquísima. Muñequita porcelana, está buscando su banana. Quiere que le lleve mami pa' mi cama. Quiere que le dé mamita solo llama. Muñequita porcelana, está buscando su banana. Quiere que le lleve mami pa' mi cama. Quiere que le dé mamita solo llama. Nenita, vete que esta noche se te mete. No le des menta la que te llantaste con el demente. Pillo quiero que te meta. Vamos a ver si tienes suerte. Pillo quiere que te ensalte. Entonces mami, dale vente. Y dale mami, vente, mamita, dale vente. Que quiero verte y en los coros metete. Dime mamacita si quieren que yo viene. No me des pa' que más te complemente. Hey, mami, toma esto y dime si te gusta el hablar. Tú lo y yo por ti tu nalga fenomenal. Dime si esta noche conmigo quieres bailar que yo te pongo alucinando el ritmo de este danzón. Y te porcelana, está jugando su banana. Quiere que le lleve mami pa' mi gama quiere que le dé mamita solo llama. Muñequita porcelana, está jugando su banana. Quiere que le lleve mami pa' mi Que quiere que le dé mamita solo llama. <laughs> ah, ok, la sangre nueva. Mami, presentando, yo un de la suerte. Tú sabes, mami, indica J, Una nota bellaquita, tra. Pa' la nena que se en bellaca, tra. los lo